kiekvienas vyriausiasis kunigas imamas į žmonių, skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmes. Jis sugeba užjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgaubtas silpnumo. Ir dėl jo turi atnašauti aukas tiek už tautos nuodėmes, tiek ir už savo. Ir niekas pats nepasiima tos garbės, vien tik tas, kuris Dievo šaukiamas kaip Aaronas. Taip pat ir Kristus ne pats savo suteikė garbę tapti vyriausiųjų kunigu, bet tas, kuris jam pasakė, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Kitoje vietoje jis sako, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Savo žemiškojo gyvenimo dienomis garsiai išaukdamas ir lėdamas ašaras, jis siuntė prašymus bei maldavimus tam, kuris galėjo jį išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbiaus baimės. Būdamas sunus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasidaręs tobulas, visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi – dievo pavadintas vyriausiųjų kunigų Melchizedeko būdu. Apie tai mums reikėtų daug kalbėti ir sunku jums išaiškinti, nes pasidarėte nerangus klausyti. Ir nors žiūrint laiko jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jūs vėl kas nors pamokytų pagrindinių dalykų apie Dievo apreiškimus. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno o nestipraus valgio. Juk kiekvienas, kas minta pienu, dar neišmano teisumo mokslo, nes tebėra kūdikis. Tik subrendus jiems deras stiprus maistas. Tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius ir sugeba atskirti gerą nuo blogą.